A zatim ovih dana ko ide po prodavnicama i trgovinama nerijetko će naći zatvorena vrata, a na vratima piše inventura. I ko imalo poznaje poslovanje Zna da je to osobina ozbiljnih i uspješnih trgovaca koji svode račune i preračunavaju se da bi bili svjesni i da bi znali kako će započeti novu poslovnu godinu. Da uvide eventualne propuste, manjkavosti, greške, pa da im se to ne ponovi u prestojećem periodu. I vidjet ćete da oni koji prednjače od trgovaca, da su oni u tome upravo najažurniji. A ako prednjače, onda im se nude različite mogućnosti, pa imaju lijep život, imaju lijepe i udobne automobile i tako dalje. Znači, oni su uspješni. Zašto? Zato što su se izdvojili od ostalih i zato što prednjače. Međutim, kaže subhanahu wa ta'ala la jestavi ashabu nari o ashabu dženne. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženneta. Samim tim nije isto razmišljanje stanovnika vatre i stanovnika dženneta, Stanovnici vatre zadovoljavaju se razmišljanjem o ovome svijetu, o njegovim prolaznim ljepotama i varljivim naslađivanjima, za razliku od vjernika koji to gleda kroz prizmu Kur'ana i sunneta, gleda ovaj svijet kao nešto prolazno, ali ne zaboravlja i ne zapostavlja njegove blagodati i užitke koje je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. I na to nas poslanik sallallahu alaihi ve selleme podstiče i na to nam ukazuje. Pa je praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme bila upravo da probudi ovaj natjecateljski duh. Duh za utrkivanjem u činjenju dobra. Jer stremljenje poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegov cilj nije bio dunjalog jer je on, sallallahu alaihi ve i tekako poznavao prirodu ovoga dunjaluka. Da taj dunjaluk nije vrijedan jedne lešine unakaženog jadnjeta Da kod Allaha ne vrijedi nikoliko jedno krilo mušice. Ali je zato podsticao svoje ashabe s vremena na vrijeme da se utrkuju u osvajanju ahiretskih dobara, da se utrkuju u osvajanju dženneta koji je prostran kao nebesa i zemlje. Pa jedne prilike poslije sabah namaza Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam obratio se svojim ashabima upravo s ciljem da u njima probudi taj takmičarski duh. Pa je postavio pitanje Ko je od vas danas osvanuo kao postač? I onda se tu jedan ashab izdvaja od ostalih. Jedan ashab kome je čitav islamski ummet svjedoči da je pretekao sve druge muslimane. Jedan ashab koji treba da nam bude uzor u našim životima, u našem opođenju prema ovome svijetu, u našem privrađivanju za ahiret. Pa se izvaja Ebu Bakr as radi radijallahu ta'ala anhu i kaže Ja Allahu poslaniš. Tama. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa poslije sabah namaza ko je od vas danas ispratio dženazu a opet Ebu Bakr as kaže, ja Allahu poslanić. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam po treći put ko je od vas danas nahranio miskina, kaže Ebu Bekr, ja Allahu poslanić. I po četvrti put pita Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko je od vas posjetio bolesnika, kaže Ebu ja. I to je sve bilo, znači, prije sabah namaza. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nije pitao u podne, nije pitao u jaciju, jer danas kada bi nas neko pitao u ponoć, pitanje je da li bi našao i jednu od ove stvari. Ili čak da nas pita da li smo možda razmišljali da učinimo ove stvari, što je također dobro i pozitivno, možda bismo se našli zatečeni, jer, nas je okupiralo razmišljanje o dobrima ovoga svijeta. Međutim, Abu Bakr as-Siddiq, radijallahu ta'ala koji je prednjačio od samoga početka, on je prednjačio u činjenju ovih dobrih djela. I zato pogledajte nagradu koju Allah subhanahu wa ta'ala daje pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Mačte ma'na fi imri'in Ove četiri stvari neće se objediniti u jednom čovjeku illa odahara džennet, a da neće ući u džennet. Zašto? Zato kada doživiš taj nivo, da razmišljaš na tome nivou, onda možeš računati da će ti se Allah smilovati i da ćeš biti od stanovnika dženneta. Međutim, muslimani danas računaju da će biti stanovnici dženneta, a da ništa ne uradi ili u najmanju ruku da se njihove misli uzburkaju i da razmišljaju o ovim stvarima. Ako već ne možeš uraditi, onda da barem srcem želiš da budeš sa takvim osobinama. I zato je Ebu Bakr As-Siddiq prednjačio kada je prihvatio islam. I zato je Ebu Bakr As-Siddiq prednjačio kada je udjelio sav svoj imetak ne ostavivši ništa svojoj porodici osim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi To je bio Ebu Bakr koji je iskreno čitao Allahove riječi fastabiqu fastabiku khairat. i natječite se u činjenju dobra. Tu ne možete pretjerati. Trudite se koliko god možete da činite dobro. Prvenstveno ako znamo da je to natjecanje osobina meleka za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا u suri An-Nazi'at oni koji se utrkuju, koji žurno izvršavaju ono što im Allah naređuje. Bez razmišljanja, bez pogovora, bez pobune, bez zapitkivanja, kada Allah nešto naredi, oni žurno hitaju da to, da to uradi. To je osobina meleka. To je osobina Allahovih najboljih i najodabranijih stvorenja vjerovjesnika. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o <clears throat> Zekerija a.s. i njegovoj porodici innahum kanu yusari'una fil khairat. Doista su se oni utrkivali u činjenju dobrih djela. Utrkivali, takmičili preticali jedni druge. Zatim, to je osobina najbolje generacije našeg ummeta, ashaba, drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ Oni prvi koji su prednjačili, koji su se isticali od muhađira i ensarija, njihovo prednjačenje je dovelo do jednog rezultata, a to je Allahovo zadovoljstvo. Radi Allahu anhum, varadu anhum. Da je Allah njima zadovoljan, a i oni su Allahom zadovoljni. A znajte da je zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlje preduvjet da neko bude od stanovnika dženneta. Jer nemojte misliti da će vas vaša djela uvesti u džennet, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu osim da Allah spusti na vas svoj rahmet i svoju dobrotu. Oni koji prednjače u činjenju dobra, oni su Allahu bliski. Oni su Allahu bliski, a ko je Allahu blizak, on je daleko od šeitana on je daleko od svih poroka. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ A oni prvi, uvijek prvi. Šta je sa njima? أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ oni će Allahu bliski biti. Oni će Allahu bliski biti, što znači da će biti daleko od svakog ezijeta i svake patnje. Ko je blizak Allahu, Daleko je od šeitana. koji je blizak Allahu, blizak je ulasku u džennet. A daleko je od padanja u džehennemske provalije da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Onaj ko prednjači u činjenju dobra, to su stanovnici dženneta. To su oni koji pozorno slušaju Allahove subhanahu wa ta'ala riječi Da se utrkuju ka Allahovom oprostu. وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Požurite ka oprostu gospodara vašeg. وَجَنَّةٍ i ka džennetu Abduha samavatu wal ard. Uiddat lil muttaqin, koji je prostran poput nebesa i zemlje i pripremljen onima koji se Allaha budu bojali. Onima čija srca budu pozorno slušala Allahove subhanahu wa ta'ala riječi. Kada nam se gospodar nebesa i zemlje obraća kroz svoju knjigu i na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda treba da načulimo svoje uši i da ne bude to slušanje kao slušanje praznih priča, nego je to govor gospodara nebesa i zemlje, tenzinu mir rabbil alemin, objava koja dolazi od gospodara nebesa i zemlje, onoga koji je svemoćan. I zato oni koji budu prednjačili i koji se budu isticali i koji budu druge preticali za njih, Allah subhanahu wa ta'ala kaže La haufun alihim wa lahum za njih nema nikakvog straha i nikakve tuge. Oni se neće ničega i nikoga bojati, niti će izačim tugovati. Bez obzira koji im prijetio na ovome dunjaluku, bez obzira kakve ih će snalazile na dunjaluku, la haufun alihim, wala hum jahzanun. I zato ćete naći čarobnjake u vrijeme faraona, kada je Allah dao da istina izbije na vidjelo i da se poništi ono što su oni od vraćbine načinili, oni padaju Allahu na seždu i govore Amanna na Alamin, Rabbi Musa wa Harun, mi smo povjerovali u gospodara svih svjetova, u gospodara Musa i Haruna, ili gospodara Musaovog i Harunovog, onda faraon stupa na scenu i onda ih faraon zastrašuje zar da povjerujete a da mene niste pitali otkud vam to pravo ja vam to nisam dozvolio niti sam zadovoljan time ja ću vam uraditi to i to pa dolaze prijetnje različite kasne. ali su čarobnjaci shvatili bit i suštinu njihovog života. Shvatili su svoju moć, svoju sičušnost, svoju neznatnost u poređenju sa Allahovim dokazima. Pa šta mu onda kažu? faqdima antakad. Sudi ti kako god hoćeš. Prijeti čime god hoćeš. Nas to ne zanima. Innama taqdi fi hadil hayati dunja. Ti samo sudiš na ovome svijetu. Ovaj svijet je kratak, prolazan. Vidite, omladina gine iz dana u dan, sad te ima, sad te nema. Tako da oni koji budu prednjačili u razumijevanju i shvatanju Allahovi riječi, la alehim, za njih nema straha i oni neće ni za čim tugovati. I njih i njihova srca nikakva prijetnja neće uzdrmati i uznemiriti. Jer su uvjereni i svjesni da je sav ovaj kosmos samo jedna praška, da je sav ovaj dunjaluk u poređenju sa Allahovom veličinom i sa Allahovom veličanstvenošću ništa. I zato oni koji budu prednjačili u činjenju dobra, u vjerovanju, u dobrim djelima, u lijepom govoru, u udjeljivanju na Allahovom putu, oni će biti, oni će biti manjina većina. Kako to? Biće manjina u broju, jer malo je takvih ljudi danas. I zato danas, kada nam govore i predbacuju, kažu vas je samo šačica, zaista dobrih ljudi na Dunjaluku sve je manje i manje a nereda, meteža, fesada je sve više i više, množi se, sve većom brzinom. I to je zaista činjenica. I zato nalazimo potvrdu u kuranskim ajetima. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će takvi i biti Thullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Mnogo od naroda davnašnjih i pređašnjih, ali malo od onih potonjih. Ali će biti većina kada bude u pitanju nagrada. Fi džennatin na'im. Thulletu min al ثلة wa qalinu min al الآخرين ala sururi موضونة متكئين alaiha متكئين alaiha متقابلين. Kaže, bit će Oni će biti u džennetskim uživanjima. Znači, bit će većina, kada bude nagrada u pitanju, bit će im nagrada obilnija. Njih će biti mnogo iz naroda davnih, a malo iz ovih sadašnjih. Biće naslonjeni na divanima, na šiltetima, jedni prema drugima okrenuti alihim vildanum I oko njih će obilaziti, odnosno njih će služiti golobradi mladići, posluga, vječno mlada. Čime će oko njih obilaziti? Bi akvabi u abarika u ka'si min ma'in. Sa čašama i bricima i peharima, puni im ugodnog pića. Ne alkohola, ne onoga od čega ćemo osjećati neprijatnost i loš zadah, nego pića la yusaddauna anha wa la yuzifun. Od koga nas neće glava boljeti. I od koga nećemo mahmurati. I od koga nećemo imati negativne posljedice, nego će to biti istinsko, uživanje. E to je nagrada i ishod onih koji budu prednjačili, koji se budu isticali, koji budu stršili, oni za koje budu govorili da su ekstremi, samo zbog toga što kažu Allahu Rabbuna islamu dinu ديننا ومحمد Muhammedu Samo zbog toga što kažu Allah je naš gospodar, Islam je naša vjera, Muhammed je naš poslanik, kažu ti si ekstrem. E zato budi taj ekstrem i ustraj na vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala pa ćeš imati ovu nagradu. Naš ummet Islamski ummet također prednjači kada ga poredimo sa drugim ummetima. I zato ga Allah subhanahu wa ta'ala oslovljava da je to najbolji ummet. I da je to najumjereniji ummet. Zašto? Jer ummet ide ka lađi spasa. A lađa spasa ovoga ummeta je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kuntum hajra ummetin uhriđat nas. Vi ste najbolji ummet, najbolja vjerska zajednica koja se pojavila pred ljudima. Zašto? Te'muruna bil ma'rufi, wa tenhavna anil munkeri, wa tu'minuna billah. Tražite da se čini samo ono što je dobro, samo što je pozitivno. Odvraćate od onoga što je loše od onoga što je negativno i vjerujete u Allaha. I zato nas Allah subhanahu wa ta'ala naziva umjerenim ummetom. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo mi vas učinili umjerenom zajednicom. Zašto? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا da biste bili svjedoci ljudima, a poslanik će biti svjedok vama. Ovaj umet prednjači i u tome što je povjerovao u Allahove poslanike i prihvatio njihove objave. I zato Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže za ovaj ummet i za ljude da su oni Allahovi svjedoci na zemlji a da su meleki Allahovi svjedoci na nebesima. Pa se u hadithi Kudsiju spominje da će Allah subhanahu wa ta'ala pitati Nuha alaihisselam da li je dostavio svoju poslanicu, pa će Nuh potvrditi da. Pa će biti upitan njegov ummet da li vam je dostavljeno, pa će oni kazati nikakav opominjač nam nije došao jer su Allahovi vjerovjesnici opominjači i obveseljivači. Pa će Nuh a.s. biti upitan imaš li nekoga da ti potvrdi da si ti dostavio. Pa će Nuh a.s. reći imam. Imam Muhammeda sallallahu alaihi i njegov ummet. Pa će Muhammed sallallahu alaihi i njegov ummet potvrditi Nuhu alaihi da je dostavio. I zato smo mi ummet koji prednjači u pokornosti kada je drugi odbijaju, u slušanju kada se drugi okreću. I zato Allah subhanahu wa ta'ala za naš ummet kaže Amen rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun Poslanik vjeruje u ono što mu se od njegovog gospodara objavljuje a i vjernici također. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Svi oni, svako od njih vjeruje u Allaha, njegove meleke, njegove knjige i njegove poslanike. La nufarriqu bejne ahadim min rusulih. Ne prave razliku niti između jednog od njegovih poslanika. I šta govore? Dok su drugi govorili, sami'na wa asajna. Čujemo i ne pokoravamo se. Ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam govori sami'na wa ata'na. Čujemo i pokoravamo se. I to je odlika ummeta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa I zato vjernik uvijek izlači korist. Ma šta da se desi, Uvijek je to pozitivno za vjernika i vjerni uvijek iz događanja oko sebe izvlači korist. I kada vidi da je na nekoj prodavnici inventura, to ga podsjeti na eventualnu inventuru njegovih dobrih djela. Pa da se zapita šta sam ja u proteklom periodu radio od hajrata, koliko sam dobrih djela učinio. Koliko sam svoga imetka na Allahovom putu dijelio. Koliko sam hudovica pomogao. Koliko sam je tima pomilovao. Koliko sam siromaha nahranio. Odnosno, da se sjeti svojih loših djela, Pa da kaže koliko sam grijeha počinio. Koliko sam namaza propustio. Koliko sam u haram pogledao. Koliko sam, koliko sam. I vjernik uvijek izlači određenu korist i mnoge stvari koje su za mnoge ljude neznatne, za vjernika su itekako tekako važne, jer u njima vidi inspiraciju za natjecanje u činjenju dobrih dijela. I to je ono što poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetuje da koristimo svaku mogućnost, da koristimo svaki trenutak, svaku pogodnu priliku da budemo svaki dan što bolji, što napredniji, što razvijeniji. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, iskoristi pet prije pet. Petero prije drugih petero. Pa kaže iskoristi život prije smrti. Iskoristi mladost prije starosti. Iskoristi zdravlje prije bolesti. Iskoristi imetak, bogatstvo prije neimaštine i iskoristi slobodno vrijeme prije zauzetosti. To je savjet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da o njemu razmišljamo i da iz njega crpimo energiju, da uredimo svoj život, da poslužimo svoja djela, kao što to rade danas trgovci, pa onda gdje smo omahnuli i sa robom koja ne ide da prestanemo raditi, a da tražimo robu koja je profitabilnija i unosnija pa ćemo biti poput njih, ali na ahiretu, da ćemo imati velike nagrade kao što oni danas imaju velike zarade, velike zarade na Dunjavoku. I zato kažem, važno je požuriti, važno je prednjačiti i natjecati se, jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nas upozorava da će doći vrijeme kada nećemo imati vremena kada će nas preteći obuzetost drugim stvarima, pa ćemo zaboraviti na dobra djela. Zaboravit ćemo na činjenje uzroka našeg ulaska u džennet. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Badiru bil amali saliha fitanan Kaže, požurite i preduhitrite sa dobrim djelima smutnje, fitne, iskušenja, metež, nered, nespokoj, koji će biti kad i mogli, poput dijelova mrtve noći. Kada iziđeš u mrtvoj noći, staviš prst pred oko pa ne vidiš ništa. E tako će doći fitne iskušenja da će vjernik se osjećati tako. Tolika će iskušenja biti da će vjernik osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik. Ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, u nekoliko sati će se promijeniti čitav njegov život. I zato nam Allah poslanik sallallahu alaihi wa savjetuje da nagomilamo svoj kapital, ahiretski kapital, dok imamo vremena za to. Dok nas nije vrijeme pregazilo, dok nas nisu okolnosti okovale i savladale, pa ne budemo više imali mogućnosti. I onda budemo, budemo žalili za onim što je već izmaklo. A tada od žaljenja koristi neće biti. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari živa srca koja će slušati ono što im se objavljuje i koja će svoga sahibiju tjerati da radi po onome što čuje od Allahove vjere أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Rekoh ovo tražeći oprosta od Allaha za sebe i za vas, a tražite i vi, jer Allah subhanahu wa ta'ala mnogo prašta i milostivije.